Granada, mila hiue eta lautan hoita hameka. Yusuf Bigerena deitzen da Muhammetanuen eskuden lyralde hunen erregia. Prodeian sanotzeko, etzian eskumantxoik jauntsi be ustez troinualat hylian txetanegi sienak ebe oro kalitu behitzutian, semiak esik. Deneragitzen den bezala, agintai haue hiltzen puzuatu ikuduiz. Nurbeai egin nahi ez dena ez dela bestei egin behar, etzian hunek balimba untsa kumprenitu. Be geua hil aitzin bermatuk, bigeren semia jutsi zeion tronua, lehena, Yusuf izenekua haue, presuntegien sartu zian Granadatik berroita hamar kilometrotan den gaztelu batetan. Hamasazpi urte hartan aratuen artian zela eta egun batez mesulaibat agertzen zeio, zeldapetiak amestu etzian berri batekin. Tronian zen anai gazteaguak ehaiteko jabakia hartuik mesulaia haenberri ekartea agertu behitzeion berri latza agertu zelaik, gue Yusuf zaindaiaikin txake partida baten egiten aizen. Berri latza agertu zelaik, gue Yusuf zaindaiaikin txake partida batetan aizen. Haik zian mesia lehenik jakuri. Eta damiak hartuik jakinazi txakeko partida lehiak mania bete behar ziala. Yusefek emaztia jazken agur baten egiteko maimena galtegin zian eta zaindaiak ez estatu. Hala ba, zen, txake partida enurentzeko baimena pu uken lezan, uriki amini bat galtegin zeion zaindaiai eta hunek bihotza hauz etzialakuan hotz-hotz haietaik baimena eman. Partida luze eta tiana izan omen zen. Hain luze, nun eta naia eregezen hua arte hartan hil zen. Eta berzonian, haek ezai kondena ebai dezagertu. Prezuntegi hartaik elki bezain laster, Granadako sultano bütuzian Josef Hiugerena izena hartuz. Ez diahatik txake partida gusiak bardin urhentzen, Euskal Herri juntane bat bada aspalditik abiatuik, bena oanokoz, Espainiako txaka taulaen gainen den erregia ez da txake mat.